vir die muziekleier met fluite, een psalm van David. O Heere, luister na my woorde, let op my versichting, gee ag op die stem van my hulpgeroep, my koning en my God, want tot u bedek. In die moore, Heere, sal u my stem hoor, in die moore sal ek het aan u voorlee en afwaag, want u is nie een God wat beha het in godeloosheid nie, die kwaadoener sal by u nie vertoef nie, Die onsinniges sal voor u oe nie stand hou nie. U haat al die werkers van ongerechtigheid. U sal die leensprekers laat omkom. Van die man van bloed en bedrog het die Heere een afskie. Maar ek, dier die grootheid van u goedentierendheid, mag ek in u huis ingaan, my buig na u heilige tempel, in u vrees. Jere lei my in u geregtigheid, om my vijande ontwil, maak u weg voor my reg. Want in hulle mond is niks betrouwbaars nie, hulle binneste bring onheil, hulle keel is een oop graf, hulle makel tong glad. Verklaar hulle skuldig oog God, laat hulle val dier hulle plannen, druif hulle weg oor die menigte van hulle oortredinge, want hulle is wederstrevig teen u maar laat hulle amal bly wees wat by u skuil, laat hulle verewig jubel en beskut u hulle, en laat in u juig die wat u naam lief het, want u sien die rechtvaardige, o Heere, u omring hom met velbaha soos met die skuld.